Pirmoji Samuelio knyga, 22 skyrius. Dovidas, išėjęs iš ten, pabėgo į Adulomo olą. Tai išgirdę jo broliai ir visi tėvo namai atėjo pas jį. Žmonės, kurie buvo prislėgti, prasiskolinę ir apkurtusios sielos, rinkosi pas Dovidą. Jis tapo jų viršininku Su juo buvo apie keturis šimtus vyrų. Iš ten Dovidas nuėjo į Muabo micpą. Ir jis sakė Muabo karaliui, prašau, leisk mano tėvui ir motinai apsistoti pas jūs, kol sužinosiu, ką Dievas darys su manimi. Jis paliko tėvus pas Muabo karalių Jie gyveno pas jį, kol Dovidas buvo tvirtovėje. Pranašas Gadas tarė Dovidui, nepasilik kalnų tvirtovėje, keliauk į judo žemę. Dovidas išėjo ir atėjo į Hereto mišką. Saulius sužinojo, kad pasirodė Dovidas ir jo būrys. Tuo metu Saulius sėdėjo gibėjos aukštumoje, po medžiu, laikydamas jėti rankoje. Visi jo tarnai stovėjo aplink jį. Jis tarė savo tarnams, Benjaminai, klausykite, ar Jėsas sunus duos jums visiems laukų bei vinogynų, ir jūs padarys tūkstantininkais ir šimtininkais, kad jūs visi susimokite prieš mane ir nebuvo ne vieno, kuris praneštų man, kad mano sūnus yra susitaręs su Jeses sūnumi. Tarp jūsų nėra ne vieno, kuris būtų manęs gailėjęsis ir man pranešęs, kad mano sūnus sukurste mano tarną, tykoti manęs, kaip šiandien matome. Tada Edomitas Doegas, stovėjęs su Sauliaus tarnais, tarė, aš mačiau Jesės sūnų, Nobę, pas Ahitubo sūnų Ahimelechą, kuris atsiklausė viešpaties dėl jo, davė jam maisto ir Filistino galijoto kardą. Saulius pakvietė Ahitubo sūnų, kunigą Ahimelechą ir visus jo tėvo namus, kunigus buvusius Nobę jie visi atėjo pas Saulių. Saulius tarė, paklausyk, Ahitubo sūnau. Tas atsiliepė, aš čia, mano valdove. Kodėl tu ir Jėsis sūnus susitarėte prieš mane? Tu davė jam duonos, kardą ir klausiai Dievo dėl jo, kad jis tykotų manęs, kaip šiandien matome. Ahimelechas tarė karaliui, kuris iš tavo tarnų yra toks ištikimas, kaip Dovidas, karaliaus žentas, einas ten, kur tu liepi ir gerbiamas tavo namuose. Argi aš tik tada pradėjau klausti Dievo dėl jo. Te būna tai toli nuo manęs. Nekaltink karaliau savo tarno ir mano tėvo namų, nes tavo tarnas nieko apie tai nežinojo, nei daug, nei mažai. Karalius tarė, tu, Ahimelechai, ir visi tavo tėvo namai neišvengsite mirties. Karalius įsakė savo sargybai, nužudykite viešpaties kunigus, nes jie yra su Dovidu. Jie žinojo, kad jis pabėgo, bet man nepranešė. Bet karaliaus tarnai nenorėjo žudyti viešpaties kunigų, Tada karalius tarė Doegui, eik tu ir nužudyk kunigus. Ta diena Edomitas Doegas puolė ir nužudė 85 vyrus, nešiojusius lininį efodą. Nobe jis kardu išžudė vyrus, moteris, vaikus, kūdikius, taip pat jaučius, asilus ir avis ištrūko tik Abjetaras, Ahitubo sūnaus Ahimelecho sūnus, ir pabėgo pas Dovydą. Abjetaras pranešė Dovidui, kad Saulius išžudė viešpaties kunigus. Dovidas tarė Abjetarui, pamatęs ten stovinti Edomitą Doegą, žinojau, kad jis tikrai praneš Sauliui. Aš kaltas, kad žuvo tavo tėvo giminės, pasilik pas mane, nebijok, nes tas, kuris ieško mano gyvybės, ieško ir tavo. Su manimi tu esi saugus.